What is do you want, Barry? What do you want? You, you want the loan? Just say the word and I'll throw a lasso around the floor down. Saka punta to the moon. Road trip. Broom broom. Star square. Zone room. Sa fake. No room. Malaka. Namumula. Asa ng trees? Nadala mo ba? Violent tools at peke sa biyahe kung isa ka dyan. Ika'y bumaba. Saka punta to the moon. road trip, boom boom, skr skr, zoom zoom, so No room, malata, namumula Asa ang trees, nadala mo ba? Bayalan tools at peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba I get a mission, pumunta sa top Buhay mahirap, gawing masarap Kawa ng milyon, gamit ang rap Iwan ang kasama na puro panggap Di mo ko mag-gets, pangarap ay high Sintaas ng jets, tingala sa sky Sa aking sabik ka makasakay Iwan yung dating mga kasabay Lili na ka meth, sipag lang Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang may ahit sa head at iba ang ape swag, hmm. ape chick, hmm. that ass, toothpick, sa kapunta to the moon, oh. road trip, boom boom, stir stir, zone room, sa fake, no room, malala, namumula, asan ang trees, nadala mo ba? Parang lang to sa peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta to the moon, oh. road trip, Broom broom, skr skr Zone room, sa fake No room, mga ah, namumula asa ang trees, nadala mo ba? Violent pools at peke sa blahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba Para bumiyahe pa ulap Takto yung moto ko full time out Pero kahit naubusan Paang na tayo tutula Bawal na muna ang pabigat Lalo sa biyahe na palipad Kailangan ko makatiyak bago magkaedad din ako ko tagirap alam ko marami na pa oh. Alam ko marami na pa aba. Inulayo eh, man na pala ko gawin. Alam mo hindi nila nagagawa. Kaya eh, siguro lagi nakatingi. Eh, siguro na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala. Kaso lang ang malala. na Nadapa, kakatingala. Sa kapunta. Road trip. Room room stir stir Jungle a fake No rule Mga mata Namumula Asa ng trees Nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe Kung isa ka dyan Ika'y bumaba Sa kapunta To the moon Road trip Room room Slur slur Jungle a fake No rule, malata, namumula Pansin lang trees, nadala mo ba? Tawalan tus at peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ika'y bumaba Am I talking too much? What? Yes. Oh.